Te sigues perdiendo, buscarte, pues no puedo. Me tienes sediento, pensando en tu cuerpo, nada es igual. Te volvamos a conversar, anímate pa' conversar. Porque la verdad quiero saber dónde estarás. Si en realidad quieras venir, ya volverás, solo presiento que fuego lento saber dónde estarás. Si en realidad quieras venir, ya volverás, solo presiento que fuego lento mueres por mí. Mueres por mí. ¿Qué te hiciste que Que de tu vida no lo pensamos bien antes de la partida. Buscándome medallo y yo viviendo en mía. Desde que yo no estoy, tu cama está fría, está fría, está fría. No es culpa mía, ahora todo es diferente. Decisión tuya, cambio por siempre, yo cambio por siempre, baby No es culpa mía, ahora todo es diferente Decisión tuya alejarte de la gente Pero si vuelve más yo cambio por siempre Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, solo presiento Que fuego lento mueres por mí Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, solo presiento que fuego lento mueres por mí. Mueres por mí, baby. Te hace la inocente y lo sabes. Que va pasando el tiempo y es tarde. Quizás esto no estaba en los planes. Un día te esperé y no llegaste. Esa sensación que te comunica tu cuerpo es adicción. Está llena de dudas y prohibición. Creo que hizo falta comunicación. Esa sensación que te comunica tu cuerpo esa adicción. Está llena de dudas y prohibición. Creo que hizo falta comunicación. Te sigues perdiendo, buscarte, pues no puedo. Me tienes sediento, pensando en tu cuerpo. Nada es igual, me volvamos a conversar. Anímate pa' comenzar, porque la verdad quiero saber dónde. Si en realidad quieras venir, ya volverás, yo lo presiento. Que a fuego lento mueres por mí. Quiero saber dónde estarás. Si en realidad quieras venir, ya volverás, yo lo presiento. Que a fuego lento mueres por mí. por qué te hiciste quería qué te hiciste quería